lyssnar på Jenny och vänner. Jag heter Jenny Sött och mitt emot mig idag här på Peter Björklunds kontor sitter en tjej som heter Mirja Larsson. Hej! Hej hej! Du är DJ. Yes. Med i ett eh, kollektiv som vi har nosat lite på här i Jenny vänner innan samlingen. Mm. Hur, hur skulle du beskriva det gänget? Vi är ett gäng producenter, DJs, klubbfixare, hållit på riktigt länge nu och gjort klubbar lite överallt. Spelar inte så ofta tillsammans. Vi har gjort det någon gång. Eh, I höstas var vi i Malmö till exempel. Det är alltid skitkul men det är svårt. Vi är sju stycken totalt. Så. Mm. Vad, vad är liksom sammanlänkande? Det är elektronisk dansmusik. Ja. Så, yes. Sist uh, vi träffade dig så uh, hängde du med när Jin Mustafa var mm. gäst här i Vänner uh, för snart år sedan på trädgården. Precis. Uh, vad har hänt sedan dess? Ja, vad har hänt sedan dess? Jag har börjat spela lite mer hiphop och R&B ute som jag också tycker är jättekul. Jag Har börjat kombinera båda. Jag Tänkte att man kanske måste välja ett spår, vara mm. hiphop-DJ eller vara house-DJ. Men det har gått bra med båda, jag har blivit bokad för att spela båda. så, <laughs> det bra. Eh, så det har varit mycket med det. Jag har varit i Malmö och spelat några gånger jättekul. Ska ner i sommar också. Ehm, det låter som att du är den perfekta gästen i Genuga vänner. <laughs> Någon som ändå kan gilla R&B svängen ja. men som kan förse oss med lite New Gardens musik ja, som inte vi har koll på. Mm. <laughs> Perfekt. Uh, vi kommer höra dina låtval men också några som jag och Peter har valt från veckan. Jag vet att det här är Peters absoluta favorit just nu. Uh, en riktig Jenny vänner-favorit, Lorentz. Baby, jag kan inte ge allting du vill ha Jag är rädd för att du kommer ta, ta Baby, jag kan inte ge allting du vill ha Jag är rädd för att du kommer ta Allt från mig, allt från mig, allt från mig, allt från mig jag är rädd att hon kommer ta allt som jag har, inte lämna något kvar. Men min lacroix-sjal får du gärna lämna tillbaks. Eller vänta, du kan ta den om du ändå ska ta allt från mig. Vad händer, vad händer här? Vad händer här? Vi båda vet vad som händer om vi fortsätter kämpa som vänner här. Men något kommer mellan allt Låt mig ge det till er utan mellanhand Let's go Hon presenterar inte mig för sitt ex Och jag presenterar inte henne för mitt ex Och hon flippar direkt, ah hon flippar direkt Ta mig inte ens en chans att be om ursäkt Och hon bara jag drar, jag bara okej okay, bara dra Men så vill hon komma tillbaks Men jag bara nej dra Och hon bara jag drar men jag bara nej kom tillbaks Och så är det på ett tag Kommer det här att bli bra? Ah, baby jag kan inte jag du vill ha Jag är rädd för att du kommer ta allt från mig Allt från mig, allt från mig Allt från mig, allt från mig Allt från mig Hon sa för mig är det klart Det funkar inte något bra Du har dina behov, jag har mina här jag tror du måste dra Kan du inte slagga hos någon polare ett tag? Men så hamnar jag på ett backstageområde i en annan stad Men du är fortfarande från mig och jag tar fortfarande åt mig av vad du sa när jag drog Var varken glad eller låg den dagen du tog Allt från mig, allt från mig, eh, allt från mig, allt från mig, eh, eh, allt från mig juni så kom Lorens nya album som heter Kärlekslåtar. Mysigt eh, namn tycker jag. Mm. Eh, och det här var eh, ytterligare en låt från den här plattan, Allt från mig. Vad tycker du om det här? Jag tycker det är jättebra. Jag har inte lyssnat på Lorens jättemycket Nej. tidigare men ska kolla in det här albumet, absolut. Gör det. Uh, ni som gillar Logan som lyssnar uh, måste hålla ögonen öppna efter en Jenny och Benny special som vi kommer göra med honom ganska snart. Där man liksom kan få tjuvlyssna på alla låtarna på plattan lite mm. i förväg. Uh, om någon vecka sådär. Um, ja, vi är framme vid ditt första låtval. Yes. Vad ska vi, vad ska vi lyssna på egentligen? Det är Quiltland med Fidesz släpps nu den 16 juni. Mm. Eh, debutalbumet som heter Sisto. Vad va är det här för någonting? Quiltland är en tjej som heter Frida Li som bor här i Stockholm. Mm. Eh, som ni kommer att höra så är det väldigt, just den här låten som jag kommer spela, väldigt så här, transit och vackert. Jag tycker det är jättefint, det är så här pampigt men ändå väldigt så här, ljuvt, fint. Hon kommer spela på Norbergfestivalen i sommar så Missa inte det. det. Kommer du vara där också? Absolut. Det blir <laughs> femte året i rad. Oj då. Jag vad, vad rekommenderar det varmt. Vad är det som är så bra med Norbergfestivalen? Det är långt ute i liksom ingenstans. En, en massiv gruvbyggnad där det är konserter inuti själva gruvan och sen så är det massa, alltså mycket elektronisk musik och det är väldigt så, familjär nice. stämning. Riktigt bra. Vi eh, försöker föreställa oss den här musiken nu då i, i gruvan. Mm. Thank you. väldigt episk eh, låt. Eh, Quiltland med Fides. Um, eh, trohetens gudinna i den romerska mytologin kollar vi upp precis. Mm. <laughs> vad, vad, vad, får du för känslor när du lyssnar på det här? Alltså, första känslan är bara att jag vill se det här live. Jag mm. har inte sett henne spela live på länge och jag ser jättemycket fram emot det. Va, va, vad, ser, vad ser du framför dig? Bombastiska typ visuals och bara Frida Li som står där och det känns som att hon skulle ha när man hör det så låter det bara som tusen maskiner och instrument samtidigt. Så. Mm. så det blir jättespännande att se. Vi fick höra några minuter av den här tio minuters eh, liksom, pjäsen. Mm. så <laughs> att det här var bara första delen också. Ja, precis. uh, <laughs> ja, sjukt bra. Vi eh, fortsätter med uh, en tjej som um, jag gillar jättemycket, Palla. Eh, ett nytt spår från en eh, helt ny EP som heter The Duchess. Det här är eh, låten On My Own in Hua Hin. tycker du om det här? Jättebra, jätte, jag satt där och dansade loss Visst lite. är nice? Ja, verkligen dansig. Jag gillar det. det. Det här är en tjej som eh, bor i England men som kommer från Iran från början om jag inte har fattat helt fel. Uh, vi har spelat hennes tidigare låtar här från den här EPn, The Duchess. Uh, jag blev glad att den här heter On My Own in Hua Hin Eh, mm. Eh, typ den enda asiatiska staden jag någonsin har varit i. <laughs> du kände i Thailand. att den tilltalade ja, jag, bara, mm, jag, jag, kan se mig själv liksom, eh, strosa runt i den här knappa stan. Um, sjukt bra. Det känns som att eh, man borde få se henne snart. Mm. Det känns som en typisk så, Way Out West-bokning på ja. något sätt. Hoppas på det. Um, vad ska vi få höra nu? Nu ska vi få höra eh, Russ Kuson featuring Cool John. Cool Jan. She on me heter Coolt den. namn. Ja, verkligen. Med K också. Coola Jan. your she on me. I don't wanna snatch your chick. Yeah, but I'll do it. I will take down if I want it. If I your chick, it's a that's don't bring your girl around me, true, play it for real. I'ma play it for real. Don't bring your girl around me, true, play it for real. I'ma play it for real. I was in the club with my bangers, turned up, twisting my fingers. Me and your bitch, we ain't strangers. The shot already know what the game is, baby. She on me, she even wanna fuck my homies. So you better be cool, cause me and my dudes, real ones, we ain't no Say your girlfriend, she on me. I don't wanna snatch your chick. Yeah, but I'll do it. I bet I'll take it down if I want it. <laughs> Bro, you really can't do shit. If I snatch your chick, it's a don't bring your girl around me, true, play it for real. I'ma play it for real. Yeah, Don't bring yeah, your girl around yeah, me, true, yeah, play it for yeah, real. Yeah, I'ma play it for real. HBK, we blowing up everywhere we go. They knowing us in the club, cash out, and I'm showing up. And they told us no smoking, but we rolling up, yeah. Oh, that's your bitch, she ain't acting like it. Her name is Sadie, so she had it right. These shows ain't love, man, they all trifling. One night in your town, I'm going to all night. Work out the pussy like fitness. Got a couple bitches on my hit list. She them, gave me dick licks. Ride it with no stiff shit. She wanna put her pussy in my tongue like a man. Your girlfriend, she on me. I don't wanna snatch your shit. Yeah, but I'll do it. I bet I'll take a If I snatch your chick, it's a rap, that's it, that's it. Don't bring your girl around me, true, play it for real. I'ma play it for real. Don't bring your girl around me, true, play it for real. I'ma play it for real. Me and my homies, we tighter than the club. Dropping hella games, how we do it at the players club. <laughs> what? Hey, me and my homies, we tighter than the Dropping hella games, how we do it at the players club. At the players club. Hur kommer det sig att du valde den här? Eh, måste försöka komma ihåg det här. Jo, vi var i, jag har varit i LA precis. Jag kom hem igår så ni får ursäkta mig att jag är lite jetlaggad lite seg i huvudet. <laughs> Låter bra i alla fall. Ja, vad bra. Eh, när vi var i, det finns en gata i LA där alla de här Supreme, The Hundreds, alla, alla de butikerna låg, eh, ligger. Så gick vi in där och var lite halvnervösa. För det är verkligen så här, man går in i en butik, det är en person där och hans kompisar mm. typ. Och det är alltid en kille, det är alltid en du. Ja, verkligen. Och det är nästan inte, finns liksom ingen damavdelning utan man går där och bara klämmer på lite inplastade skitsnygga sneakers och så här. Mm. Jag är lite nervös. Och då spelade de eh, skitmycket bra hiphop så jag, står, jag vågar inte gå fram och fråga liksom, bara, vad är det här för låt? Nej. Då tog jag fram Shazam på telefonen <laughs> och Shazam hade några låtar och via det hamnade jag på Soundcloud och hamnade på någon slags samlings... Ah, och så har jag följ, liksom började följa den på Soundcloud. Mm. Och så igår så släpptes den här låten. Och tänkte jag, det här kan passa. Jag tycker det summerar, jag tycker allting låter typ så här nu. Ja. Efter att ha varit i LA en vecka. Så det är verkligen det här soundet. Vad, vad, vad, vad är det man förknippar med det? Ja, DJ Mustard är väl en mm, av dem. Väldigt mycket. Ja, alltså verkligen. Jag trodde att det här var det först, men det mm. är det inte. Men man hör ju att det är inspirerat. Dela det är som har producerat, ah. läser jag nu. Mm, de säger <laughs> någonting i början, så DJ ASAP. Men jag vet inte, det kanske okay. bara är rad, någon som har släppt den på någon radio. Jag vet inte. Ja, det, är ju, man, det är mycket referenser på något sätt mm. i, den, i, i det musikaliska. Ja. Jag, jag började tänka på Ty Dolla Sign, ah. när han rappar första versen. Och, mm ja men okej, då får man ett hum om hur det låter liksom från så bilarna mm, eh, på stan. Uh, älskar den känslan. Ja. När det liksom, så samma hit, typ som ja, överallt. Precis. Vad, vad gjorde du i LA annars? Eh, semester. Jag hade en kompis som har pluggat där ett år, så det var hennes mm. sista vecka där. Så hon ville köra all in, så vi åkte till Vegas. Oj, och oj, oj. <laughs> körde. Jag trodde aldrig i hela mitt liv att jag skulle hamna eh, i Las Vegas, men det var ju jätte, jätte, jätteroligt. Jag och lyssnar man på i Vegas då? Oh, gud, det var en, en, vi var på en klubb där en hiphop-DJ, DJ Irie, som är så gammal, jättestor hiphop-DJ, mm. men han spelade lite hiphop i början, men sen blev det mest den här eh, alltså, ultra-mega-stekhausen också. Oj, oj, oj. Ja, det är det man tänker. Men alltså, jag blev helt uppsluppen i det också, stod och vevade och sen <laughs> drack drinkar och bara, det är en kväll. Det var liksom, jag har aldrig upplevt något sånt, så det var jättekul. det låter som att du har haft det nice. Ja, på det har jag. västkusten. <laughs> vi går vidare till, ehm, till till eh, Pittsburgh. Mm -hmm. är det väl, som Whiskey Live kommer ifrån, ja, i alla fall eh, Taylor Gang. Uh, eh, en, uh, en låt från hans uh, nya mixtape. get money all day. Fuck niggas say real niggas get money all day. Fuck niggas say real niggas get money all day. Everything's changing so fast. Fuck niggas say real niggas get money all day. Everything a different so fast. Wake up in the morning, time to smoke a joint. Talking, talking to me, better get straight to the point. I talk a lot of shit, cause no choppers on my whip. I'm mobbing with my chick, and we copping all this shit. I'm mobbing with my chick, paparazzi on my dick. Every time I come around, they wanna take a pic. Got so many cars, I don't know which one to drive. Private flight to Vegas, and the private let me fly, let me flunk. Niggas say real niggas just get money all day. Get money all day. Fuck niggas say real niggas get money all day. Fuck niggas say real niggas get money all day. Wake up in the morning, smoke a joint, then I'm trying to make a play. <laughs> Things changing so fast. Fuck niggas say real niggas get money all day everything had different so When I wake up in the morning then I gotta get stoned And when I'm on the internet now all I see is clones I got cameras on me and my name is Spike Jones Cameras with me and cameras flying on drones No I'm talking money if I'm talking on the phone If it's not the the money will you please leave me alone Know this little beef Hollywood. She's a Twitter freak, all she do is twerk and tweet. Everything changed, everything got strange. I've been making plays, serving money's going crazy. I spark another one up when I'm hopping out LA. Always got my swag up, I'm Lizzie McConaughey. Fuck niggas, say real niggas get money all day. Fuck niggas, say real niggas get money all day. good cell phones up, up, down, trying to make a play. Things changing so fast. Fuck niggas say real niggas get money all day. Everything are different so fast. Different So Fast, uh, lite murrig låt <laughs> med Wiz Khalifa och uh, Uzi uh, från Wiz Khalifas um, nya mixtape som jag tror heter 28 grams, om jag inte har helt fel. Um, får du någon feeling för det här? Ja, jag tror jag behöver lyssna <laughs> lite mer. Men eh, jag gillar Wiz Khalifa, det gör jag absolut. Ja, jag tycker att han förvånar en gång på gång. Jag trodde bara att mm. han skulle vara någon så här one-hit wonder och typ så här fade away. Men det känns som att han ja. poppar upp hela tiden. Ja, men det är sant. Uh, vi fortsätter på hiphop-spåret. Um, uh, din nästa låt är en, en svensk banger yes. från veckan. Vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på Stor med Swish. Linda Pira ja. med på ett hörn och oh. några till. Den är mäktig. Ja, den är så mäktig och så efterlängtad. Jag bara väntar på något sånt här. So bolivianska drömmen Villa para som Pablo På strand i Mexiko chilla som Frida Kahlo Tjänster, gentjänster, konto para till twinsen Ingen tid för selfie, alltid under kameralinsen Framgång explosiv i redline rex, du rest in peace Bror 165, bom, hesseby Svartskalle på din plats men tror det är efterlyst Hey, hey Gängvandrare stig Antone Montana Boku çalışıyorum FIFA provi kampiyonu manyan Meçhum, peçhum Muhammed Ali kaçış klejşum İradyum pa heavy rotation Fıtfede bot geriş foundation Swish ha the day, money şiş ha Michael Jordan body bitch ha Lotu swish ha When you move lotu swish ha Every shot swish. They look swish high, swish swish babash. Swish it up, swish it up, swish. när det är dag, slösar upp dem när det är natt. CD-buntar, ja de kommer och de flyger lika snabbt. Ha. Vart en schackpjäs på gatan sen tio bast. Om du inte tror mig, fråga folket i min trakt. Svart Ku Klux Klan, så vi rider lynchar ställen. Om min broder han på trubbel, jag tar hellre gärna smällen fälles. Du blev rädd när du hörde att vi kom home. Lejonhjärta, vem ska neka boy? We run the show. Kasta para, kan inte kasta ut oss. Det låter swish, 10 gäris börjar lastas utåt. Ey yo jag fintar henne, 360 Zinedine Zidane. Nästa dag, det är som jag lagt pinkod på hennes hand. Det låter swish high här, varje move låter swish high Every shot swish. Det låter swish här, swish swish wabash här. Swish it up, swish it up, swish it up. I'm Michael Jordan. I be switching till you know. I'm Michael Jordan. I'm ready, say we ready, just we go. I be switching till you know. Hey, you get lick it at the lad. genom hela månaden Hatar det, vill ha mig död, ser mig som en vålnad Följer allt jag gör, sluta leka du förvånad Baba till din rap flow, ingen delad vårdnad Idiot, Idioter flaska martini, jag gör som Moe Chandon Gussi brasse bikini, gostosa meu corazón Rap mafia, linguini, nimini, Bugsy Malone Sen där Kristina Gengini, mitt svin var vackert som Ser mig längst ut på linjen kasta tre poängare Det måste vara minst en åtta ifall du och jag ska hänga brett Swish, aha, kasta dig, ha När vi kommer du blir Fan vi bossigt man, I real mad swish I saw we stay Linda Pira, G. Dixon och eh, Bama B är det som eh, gäster på Stor Swish. <laughs> Ja, <laughs> är det reklam för Swish-appen? Tycker man, har du Swish? Har du Swish? Ah, Betalningsappen. <laughs> Osubtil. Eh, Sponsring. Produktplacering. um, vad, vad, eh, vad tänker du på när du hör det här? Alltså jag tänker spontant tänker jag på videon som jag såg första gången. Jag tror den släpptes igår. Mm. Jättebra video, jätterolig video. Om man kollar ända till slutet så är det en bortklippt scen, ett litet guldkorn där Stor står och rappar liksom i vågorna typ. Och så står De är han. på någon, någon, något soligt ställe. De är i Mexiko och spelar okay. in. Mm. Och så, så här står han där och ser astung ut och så, så trampar han lite fel och ramlar omkull. Och det är så jäkla kul att de har tagit med det. Alltså det <laughs> jag kollade på det och bara spola tillbaka, spola tillbaka. <laughs> Och satt och grät av skratt igår. Så det är hett tips. Mysigt med självdistans. Ja men verkligen. Och det är, den videon är så otroligt tung och de är så sjukt coola liksom. Och då när de tog med det där lilla klippet, det var man älskar ju även bloopers ja. överallt ja. <laughs> fler, fler musikvideor med extra material. Ja, helst hela musikvideor, men bara med bloopers. <laughs> och kommentarspår. Ja. <laughs> Gud vad kul. Ja, jag, jag har faktiskt missat just det här slutet. Jag känner att jag vill titta på det nu. Mm. Eh, och, men vi, eh, vi har några låtar kvar. Uh, här var en som uh, vi fastnade för typ idag. Uh, ganska slappigt och härligt. Ehm, en tjej som kallar sig för Mona Lisa lyssnar. dimension. I'm so in it, I'm just living. I'm not here simply existing. Stuck in this thought of what's real and what's not. All the things I was taught I was not, and I got caught in the tide. It's time to pack up a balls and ease my mind. Take the red, or go for a run. Köpigt och mysigt, sånt som vi gillar i podden. Hippt. <laughs> Mona Lisa och låten Deep eh, producerad av Drip 133. Um, ehm, vi har kommit fram till eh, ditt sista låtval. Mm. Kommer du ihåg vad det är? Jag tror jag kommer ihåg vad det är, <laughs> trots <laughs> jetlag. Eh, Dorisburg med eh, eh Liksom. Mm -hmm. Jag vet så. ingenting om det här. Nej, Berätta. då ska jag berätta. Eh, det är andra släppet på Boss Musik som är ett bolag som eh, Johanna Schneider, en vän, driver. Mm. Och eh, ja, precis, andra släppet det släpps på måndag, ser jag. Okay. Att jag har skrivit upp här. Ja. Det här är en sån låt som jag har, jag hörde den, fick höra en liten smygis på den i vintras någon gång och sen har jag liksom tjatat till att få spela den ute <laughs> hela våren. Så att, mm. Den känns inte superny för mig men eh, jag ser fram emot att den ska släppas på riktigt. Vem eller vilka är det som döljer sig bakom det här då? Eh, Doris Burg, det är en kille som heter Alexander Berg som är en halvan av eh, Genius of Time. Ah, som har då vet till och med jag. Ja, bra. <laughs> vad, vad, vad, är det som är, som är grymt med den här låten? Ah, jag tycker bara att det innefattar, det är liksom exakt så här jag vill att hans musik ska låta just nu. Det är bara så här massa, massa trummor och liksom den här låten, jag vet inte hur lång den är, men den skulle kunna vara liksom 16 minuter lång för mig, gärna. <laughs> och jag skulle bara stå och dansa. Det är verkligen sån här evighetsbit som är så sjukt bra. Vi får se hur, hur länge vi hinner med. Mm. Men vi, vi jag tror verkligen inte att den är 16 minuter. <laughs> <laughs> Berätta igen, vad var det här nu? Det är Dorisburg med liksom vad får du för uh, sinnesstämning? Jag vill bara springa till trädgården daytime session och <laughs> dansa. Mm. Vi, eh, vi sitter ju här, eh, det är fredag eftermiddag, eh, AV-tid. det brukar liksom vara ganska peppig fredagsstämning vid det här laget. Det är ganska deppigt väder. Men, eh, ja, regnet smattrar mot rutan. Men du ska alltså bege dig dit? Ja, det är bara nu. upp med luvan och under, man står ju under bron. Liksom, så. Exakt, det är bara att köra. Ja. Uh, vad, är du för, vad är du sugen på för typ av musik att spela nu uh, i sommar? Mm, det är lite olika vad jag är sugen på för dansmusik. Det vill jag helst att det ska låta så här. Mm. Alltså, gärna precis sådär. <laughs> eh, trummigt och liksom, lite liksom dumt, får man säga det om musik? Men, ja. Ignant. Ja. <laughs> Eh, och sen alltså R&B och hiphop är bara ännu mer DJ Master då det här, eller också lite stupid. Det mm. soundet är också lite så. Verkligen. Ja, jag tror att jag är inne i någon slags sommarmode nu. Jag blir lite så här amerikaniserad, lite dum i huvudet. <laughs> Jag tycker det låter härligt. det <laughs> <laughs> låter precis som sånt som jag gillar. Ja. Uh, när, när, kan man höra dig spela nästa gång? Jag spelar imorgon på trädgården i Röda rummet tillsammans med Evelina. Det är alltså lördag, ja. Eh, förhoppningsvis eh, samma dag som vi eh, släpper den här podden. Ja. Då får man bege sig till trädgården. Kul! Mm. händer det något annat kul i sommar? det händer mycket kul i sommar. Jag kommer köra på Radhuskanstull, köra klubb på Radhuskanstull faktiskt. Mm. Kul. får se vad de ska göra där. Vi har ju lite krav på att det ska kunna bli dansgolv så att de får typ röja bort bord och försöka göra någonting av det. Det blir kul. Och eh, så kommer vi köra med samlingen på några måndagar på det som var Dannebrogen förra året som är Acapulco i år. På trädgården? Precis, på trädgården det också. Bara eh, total eh, lojalitet mot ja, eh, trädgården. <laughs> jag känner det nu. <laughs> det är mysigt, det är ja. ändå där man hamnar. Ja, men det är ju typ. sommar liksom. Gud vad kul att, att du var med. Mm, jättekul uh, Bra mix av uh, dansigt och uh, R&B, precis som vi gillar. Mm. Uh, vi ska avsluta med någonting som är lite sådär stupid, <laughs> om man säger så. Uh, ett uh, nytt Atlanta Anthem med Migos, Young Thug, Rich Homie Kwan och den gamla godingen Jermaine Dupree. Mm. <laughs> Låten heter New Atlanta. Ha det bra! Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. I told y'all niggas a long time ago. Come fuck with my city. Welcome to Atlanta, baby. Atlanta. You never been to Atlanta. To Atlanta. Hey. Welcome to New Atlanta. New Atlanta. Hey. Phantoms on top of Phantoms. It ain't New Atlanta, baby. Hello, Montana, boot up in Atlanta. Boot up. New Atlanta. Hey. With only security, walking around with that helmet. Bring out the camera. Ca- camera, back. Porno movie, fuck your camera, baby. Don't get your bitch at Cupid, New Atlanta, baby. We don't fuck with cameras police, we won't tell. We keeping it trail. In New Atlanta, baby. Cross over spaghetti, John River. No stop me, go bando. Bang. Lil' mama, she foreign. She not from this country. Fly to Atlanta, we land in the morning. Dropping my top on the avenue. Young nigga, you stay with your mom. I call you Bartholomew. Come to Atlanta, we breaking the rules. Atlanta. Do you remember my teacher say we would make it? Said I would make it. I gotta thank y'all. Atlanta made us famous. Across the world, we in Venezuela. We live in Atlanta, my house on Hayes. the the New Atlanta, like I'm a young rich nigga whipping up chemicals, middle of the summer wearing chinchillas. I put the city in London with your bitch, she popping that pussy, no pimp. She popping that, been a long time coming. She talking about me go throw rich homie, homie. No, we don't fuck with no phone that you niggas be cloning, they watching like Sony.